Obaviješteni ste večeras uz Allahovu dozvolu govorimo koliko nam Allah dozvoli u ovom predviđenom vremenu o pravima i obavezama bračnih drugova, supružnika u braku. Ovo je u nizu koje je deveto predavanje gdje govorimo o braku o jednoj prijeko potrebnoj temi za sve nas. Koji su bili od početka ili koji su na neki drugi način pratili ova predavanja, znaju, govorili smo na početku o vrijednostima braka, islamskog braka. I kolika je to Allaha blagodat za sve nas. Govorili smo i spominjali kuranske ajete da sve što je Allah stvorio, da je stvorio u paru. Da je da Allahovi zakonitosti od reda i uspostavljanja reda na zemlji da čovjek živi sa drugim, s drugom osobom, odnosno dakle muškarac sa ženom. Kao što sve je Allah dželevala stvorio muško, žensko, tako i insana. Pa kažu islamski učinjaci da čovjek živi sam, bez obzira bio on muškarac ili žena. Da se ne ženi, da se ne udaje, da je jedan od načina činjenja nereda na zemlji. Zatim spominjali smo kuranske ajete iz sure Rum, 21. ajet u kojem Allah dželle kaže da je brak jedan od njegovih ajeta, znamenja, dokaza min ayatihi an khalaqa min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum i od njegovih ajeta od njegovih znamenja za ajet se kaže nešto što je nadnaravno čudno imamo dvije vrste, jel tako, Allahovih ajeta, ajeti koji se čitaju i ajeti koji se vide, gledaju. O njima se razmišlja. Kao što se razmišlja kada se uče kuranski ajeti, kada se čitaju, o njima se razmišlja isto tako o Allahovim ajetima, odnosno znamenjima, odnosno čudima, nadnaravnim stvarima, također se razmišlja. Pa ovdje Allah dželle kaže da je takav brak, islamski brak u kojem postoji milost, razumijevanje, ljubav između bračnih drugova, da je to jedno od Allahovih znamenja. Da bi doista bilo među supružnicima ljubavi, samilosti, da bi se smirivali jedni uz druge. Allah subhanahu wa ta'ala u tu svrhu propisao je prava i obaveze bračnim drugovima. Da bi živjeli sretno, u zadovoljstvu, u rahatluku, da bi ako Bog da imali kasnije hajli potomstvo i oni se učili na primjerima svojih roditelja i odgajali, Allah subhanahu wa ta'ala propisao je prava i obaveze svakom, kao svakom čovjeku, svakoj osobi, tako i u braku i muškarcu i ženi, svakom bračnom drugu. I da bi se dakle u najmanju ruku živjelo na takav način, moramo se držati ovih prava i obaveza. Imamo prava, ali imamo i obaveze. Kao i u svemu. Na poslu imaš svoja prava, imaš svoje obaveze. Hoćeš da ostaniš na poslu, hoćeš da nakon odrađenog posla dobiješ platu, imaš dakle obaveze. Moraš da izvoziš, izvršiš jedno od tvojih prava je plata. Isto tako u braku, ako želiš dakle da opstane brak tvoj, da živiš sa svojim bračnim drugom u slozi, zadovoljstvu, rahatluku, da se smirujete, da uživate jedno u drugom, jedno s drugim, morate ispunjavati svoje obaveze, jedno, prema drugom. Zašto je najveći procenat razvoda brakova kod muslimana? Zašto najviše takvih slučajeva doživljavamo i čujemo i učeni ljudi budu pitani upravo od muslimana? Zašto kada čujemo stvari slušamo iz muslimanskih brakova najčudnije stvari od kojih se čovjek stidi i da ih spomene šta se sve dešava među bračnim drugovima. Zbog toga prije svega što ne prihvatamo šerijetske tekstove. Što govorimo jezikom da smo muslimani. A u suštini Allah najbolje zna. Daleko smo od toga. Što u osnovi ne prihvatamo šerijetske tekstove. Kur'an, budući da je ovo jedno od Allahovih znamenja, i govorili smo tamo da ne oduzimam vrijeme budući da je ova tema. Kad sam počeo da brojim, morao sam da skratim. ilazio sam na tridesetak prava žene kod nas. Ovo rekao, ovo. neće valjati nikako se počne spominjati toliko. Da ne bih duljio, ako možete, vratite se tamo, dakle, na blagodati braka, islamskog braka. Ako su ako su to tolike blagodati i ako je toliko vrijedno živjeti u braku i ako je to jedan od načina uspostavljanja reda na zemlji, onda zasigurno, onda zasigurno, jeli, imaju moraju se ispuniti te prave i obaveze. Moraju se ispuniti prava i obaveze da bi se dakle došlo do svega, do svega toga. Pa dakle, zašto mi ne živimo u takvim brakovima? Zašto je kod nas potpuno suprotnost prisutna u našim brakovima, zato što nismo prihvatili šarijatske tekstove. Kako treba. Kao i u svakoj stvari. Zatim na drugom mjestu što mi te šarijatske tekstove o kojima Allah dželevala upravo zbog svih tih vrijednosti i blagodati tako mnogo govori u Kur'anu, tako mnogo Allahov poslanika alihi salcom u hadisima spomenu. Mnogo. Mi to ne prihvatamo. Allah o tome mnogo govori, poslanik Alihi Salaca mnogo o tome govori mi. Dođe do razvoda braka. I ah, veli, ja hoću po šerijatu da mi se presudi. Ja sam zadovoljan šerijatskom presudom, a nije živio po šerijatu. A nije živio po šerijatu. Savjetovali ga učeni ljudi, ovako, ovako, ovako postupaj, po svom cijehu postupao. Drugi razlog, je ovaj razlog što mi, ako prihvatamo šerijatske tekstove, prihvatamo i razumijemo kako mi hoćemo. Kako mi hoćemo. Ne vraćamo se na primjenu tih kuranskih ajeta i hadisa od strane prije svega Allahovog poslanika, alihi zatim ashaba. Ne, nego onako kako mi shvatimo. Zašto dolazi do problema u braku? Zato što muškarac, odnosno muž, nije shvatio svoju ženu, ne razumijeva svoju ženu, njenu prirodu i ona ne razumijeva svoga muža. To su najveći, zbog toga dolazi najveći problemi u braku, zbog toga pucaju brakovi. Što muž nije shvatio prirodu ženi Kako ju je Allah stvorio? Kakva je žena? Dobro nam poznat hadis, vjerodostojan hadis kod imama Buharije i kod drugih, u kojem Allahu poslanik alihi na početku hadisa i na kraju hadisa oporučuje lijepo postupanje prema ženama. Oporučujem vam da se lijepo obhodite prema ženama. Zatim kaže, i ovaj hadis ima brojni citate, doista je žena stvorena od krivog rebra. Od čije krivog rebra je žena stvorena? Od muškarca. I opet muškarce izdiže nad ženom. Od našeg rebra je ona stvorena. I sebi dajemo za pravo da mi korimo žene. U drugom hadisu stoji i mi često ženama citiramo taj hadis da su žene nakisatul akl, da su žene manjkavog razuma. Ima žena koje su doktorice. Imaju žene koje su bimana kelime, u prvom smislu riječi, riječi šehovi. A ovo, bratko, možda nije ni srednju završio. Vi ste manjkali u svom razumu. Tako je došao hadis. Poslanik Ali Islam sam tako kaže. Nije razumio hadis kako se razumijeva hadis. Nego onako kako on shvaća i onda maše ajetima i hadisima. Zašto? I mnogi islamski učenjaci vraćaju na ovaj hadis kada se govori o imamstvu žene. Može li žena biti imam? Vođa. Može vladati državama i slično. Može li biti kadija, sudija i ostalo. Vraćaju se na ovaj hadis razumijevajući ga ispravno. Kada se kaže da je žena manjkavog razuma, želi se ukazati na njena osjećanja. Žena je manjkavog razuma zato što je potpunog ili potpunijih osjećanja. A ja i ti smo potpunijeg razuma zato što smo bez osjećanja. Zato što smo mi slabih osjećanja. Žena je manjkavog razuma zato što vlada, što je nose emocije lahko. Zato što je žena osjećajna. A ja i ti kod nas je tako i ne mijenjamo se za života zato što smo bezosjećajni. Pa trebamo zahvaliti Allahu Đelevala što nam takve žene. Da su i one bezosjećajne koji mi treći svjetski rat bi vrlo lako izbio. Među nama. I mi ne razumijevamo žene. Vi ste manjkave u razumu. Šta se misli? Zato što su žene osjećajne, daleko osjećajni? Subhanallah, koliko žena radi i trpi u životu s nama. I mi se opet izdižemo. Mi dođemo ženi, joj ženo, ja čitav dan radio, to, to, to, ništa se ne vidi šta si ti uradila. Kako kaže ej, Safet, Allah ga sačuvao i čvrstio i poživio na manu dobrim dijelima, Ženim posao u kući je poput temelja kuće. Cijela kuća stoji na tim temeljima, a oni se ne vide. Ti se temelji ne vide, oni su u zemlji, a cijela kuća stoji. Ti i tvoj brak opstoji nakon Allaha dželovala ponajviše na ženi. Njim se posao ne vidi. Ti vidiš u kući kako si došao namještaj isti, možda se sjaj to glanca, ali kako je to je? Ništa se nije mnogo promijenilo u kući. Ti ne vidiš, pa žena, ja se danas naradio, ti ništa nisi. Ne vidi se njim posao. kreme kumula, da oprostite na izrazu, muškarci smo, žene, stupamo u brak, između ostalog, i zbog tih razloga da čovjek zadovolji svoje strasti mi svoje dijete ha, ispuštamo u ženu sa strašću. A žena, naša supruga, to dijete ispušta na ovaj svijet s mukama. I nosi tvoje dijete. Ona devet mjeseci nosi tvoje dijete i dijete se poslije devet mjeseci pripisuje tebi. Kaže se Muhammed Ahmetović, ne kaže se kako je prezime moje žene. Ne pripisuje se prezimenu moje žene, nego se pripisuje meni. A ona muku muči devet mjeseci. I ona nosi. I mi opet imamo pravo da joj kažemo ti si manjkavog razuma i slično. Zato najveći problemi dolaze zato što muž ne razumije ženu u braku. Ne razumije njenu prirodu, ne razumije njena osjećanja. I s druge strane, što žena ponesuje emocije, ponesuje osjećanja, pa ne slijedi šerijatske tekstove u šarijetskim tekstovima tako jasno pojašnjava se muževo pravo kod žene. Pa vam je dobro poznato, nikome od nas mislim da nije skriveno i vjerujem da svako od nas zna taj hadis da sam ikome naredio da učini seždu, naredio bi ženi da učini svome mužu seždu. Da sam ikome od ljudi naredio da jedan drugome čini seždu, naredio bi ženi da učini da učini svome mužu seždu zbog njegovog ogromnog prava kod nje. Zato dakle, ako hoćemo da nam brak opstane, da živimo koliko toliko u rahatluku, u zadovoljstvu moramo se držati prava, obaveza i razumijevati jedni drugi. Moramo ono što nam je Allah naredio, što nam je poslanik Alihi Salsan naredio, što je preporučio, držati se koliko smo u mogućnosti. Ako dođe do manjkavosti, neispunjenja prava da razumijemo jedni drugi. Nemoguće je. Dakle, ponekada ispuniti određeno pravo bračnog druga, ali da, da Pa da krenemo mnogo, dakle, da, da ne dužimo. Kao što rekao, muž, dakle, kod žene ima ogromno pravo i poznati su nam hadisi koji govore o tome. I na drugoj strani, zasigurno, koliko je Allah pravedan, dakle, nije naredio toliko ženi da se pokorava svome mužu, a da joj zauzvrat ne dadne nagradu za to. Pa je došlo u hadisima da je muž ženin ili džennet ili džehennem. Dakle, ako mu se bude pokoravala, ako prije svega bude Allahova pokorna robinja i bude se pokoravala nakon Allaha svome mužu, onda nagrada joj je džennet. Zar nije došlo u hadisu, ukoliko žena klanja pet dnevnih namaza, posti mjesec Ramazan, čuva svoje stidno mjesto, vodi računa o svojoj četnosti i bude pokorna svome mužu, će joj rečeno, uđi na koja god hoćeš vrata dženeta. Uđi na koja god hoćeš vrata dženeta. Poznato vam je također kada je jedna od sahabijki došla Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam, doveo je njen sestrić, htjela nešto da priupita, pa pita tog njenog sestrića, ko je ta žena? Je li udata? Pa kaže, ona odgovara, ja sam Allahov poslaniče, pa kaže, dobro, gledaj kakva si sprem svoga muža, jer doista je on tvoj, ili džennet, ili džennet doista je on ili tvoj džennet ili tvoj džehennem. Pa dakle, jeste Allah dželevala naredio je ženi da se pokorava svome mužu u svemu ono što je dozvoljeno, u svemu ono što je naređeno, što naređuje Allah dželevala, ali zato na drugu stranu Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje ženu neizmjerno velikom nagradom. Pa dakle, Ženi je obaveza da se pokorava svome mužu u svemu onome što joj on naredi. Dakle, prvo pravo muža kod svoje žene, prvo pravo muža kod svoje žene jeste da mu se pokorava u svemu onome što joj on naredi. Ukoliko je to dozvoljeno, Allah to dakle nije zabranio, ukoliko muž naredi ženi, ženi je obaveza da se pokori svome mužu i razumije i zbog toga. Ja, ti, mi muškarci trebamo ženu da razumijemo i zbog toga. Dojuče je možda imala brojna prava kod svoga babe. Došla tebi, prekidaju se sva njena prava. Čak da dojučerašnji njen najdraži, onaj koji je s njom najviše bio, s kome se najviše družila, babo, majka, da joj danas naredi nešto, ti narediš drugo, tvoje se sluša. Ne sluša se babe s kojim je živjela 20-25 godina. Ti da kažeš, babo kaže dođi meni, ti kažeš ne, ne možeš ići, ne, možeš izaći iz kuće. Ne možeš izaći Završavaju se sva babina prava kod prava. Ti ako nešto narediš, ako nešto zabraniš, što je dozvoljeno, što nije Allah zabranio, tvoja se sluša. Zbog toga isto tako trebamo razumjeti ženu. Dakle, žena mora da sluša svoga muža u svemu onome što joj on naredi. Zatim da boravi u svojoj kući. Pravo muža kod žene jeste da traži da boravi u kući. A ne izlazi mnogo napolje. Bez potrebe. Žena vjernica ne bi trebala da izlazi bez potrebe iz kuće. Prije svega Allah dželle je to naredio. Karne fi I boravite karn. Karar jeste dakle ono mjesto gdje se dugo boravi. Također se kaže karar za odluku koja se donese i po kojoj se živi, živi, uređuju se sistemi karar, odluka. Nije to što se danas sutra mijenja. Ono, kod nas je ta riječ poznata, tako i naši stari kažu karar. u karariju, jesi odlučio. Vokarne i boravite u svojim kućama. Dakle, žena bi trebala da, ne izlazi iz svoje kuće bez potrebe. Došlo je u hadisu, nemojte zabranjivati Allahovim robinjama Allahove džamije. Ukoliko žena zatraži da ide u džamiju, dakle to je opravdano. Ako nema problema na putu do džamije, ako je ti voziš do džamije, nema nikakve smutnje do džamije, u džamiji slično, žena ima pravo tada da izađe iz kuće. Ali opet, dakle, pod ovim uvjetima. Pod ovim uvjetima. Međutim, pravilo uzmite sebe, zapišite negdje sa strane pravilo. Sve što se uvjetuje, bolje se toga ostaviti. Svako dijelo koje ti se uvjetuje, bolje se toga ostaviti. Kada budeš upitan, mogu li obući ovu odjeću ili onu odjeću, koja je odjeća pa se počnu postavljati uvjeti ta, ta, ta, ta, taj uvjet, taj uvjet mora ispuniti odjeća, onda bolje nemoj oblačiti takvu odjeću. Uzmi osnovi ono što je dozvoljeno i to koristi. Dakle, ženama je dozvoljeno tada, ukoliko nema smutnje, ukoliko su sigurne na putu do džamiju, dozvoljeno da izađu. Ali je došlo u hadisu, ali neka znaju da su im njihovi namazi u njihovim kućama vrijedniji, bolji. Pa je ženin namaz vrijedniji u, kod kuće nego što je u džamiji. Ali je na drugu stranu namaz muškarca u džamiji vrijedniji od njegovog namaza u kući. Obavezni namaze. Govorimo za obavezne namaze. I malo prije sam gore kad smo bili htio da kažem i to je nama poznato. Ali nećemo da se povedemo njihovim stopama. Prva, prve generacije, zašto se takve generacije nikad više neće pojaviti? generacija kao generacija. Zato što su se držali šerijatskih tekstova. Zato što su ih razumijevali na pravi način. Zato što su svoj život uskladili po tome, živjeli po tome. Nisu to bili tekstovi kao što je najčešće danas kod nas, samo se citiraju. Iscitira se, iscitira na predavanju spomine ajeta i hadisa, malo ko radi po tome. Zato se te generacije nikada neće ponoviti kao što je rekao Alija radijallahu ta'ala, sunnet Allahovog poslanika alihi sam neće ostaviti ni zbog čije govora. Kogod rekao šta rekao, ja se neću ostaviti onoga što je rekao poslanik alihi salatu sam, na čemu je bio. Kako kaže Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, sve dok se držimo predanja, budimo sigurni da nećemo zalutati. Sigurni smo da nećemo zalutati sve dok se držimo predanja koji se prenose, koje se prenose od Allahovog poslanika alihi pa kaže Ibn Mes'ud, vezano za boravak žene, možda su neki pročitali, tamo sam spomenuo, nema boljeg ibadeta kojim će žena obožavati Allaha od bogobojaznosti. A bogobojaznost je da čini ono što je Allah naredio i da se ostavi onoga što je Allah zabranio. I od boravka sjedenja u svojoj kući. Nema boljeg ibadeta. Za ženu da čini ono što je Allah naredio, zabranio, od namaza, od posta, što je naredio, što je zabranio i da sjedi u svojoj kući. Ibadet ženi, treba žena da to naumi, da to nanijeti, i da bude radosna. Ja i ti možda nismo u prilici da tako stalno činimo ibadet. Ona dok je u kući čini ibadet Allah. Jer je Allah rekao, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ I boravite u svojim kućama. Dokle god žena, žena ustane, probudi se, klanja, poslije ne znam legne ili uči Kur'an, sjedi, pravi u svo vrijeme u kući radi, sve je to i badet. Boravi u svojoj kući. Pa kada ustane, neka nijeti, Svaki ibadet mora imati, jel tako? Nijet, da bi bio ibadet. Da bi bio primjen kod Allaha dželova. Rečeno je jedno od supruga Allahovog poslanika, alihi sevdi, starija, jel, majka vjernika, koja je dala svoj dan Ajši, radijallahu anha Rečeno joj je zašto ne izlaziš i ti iz kuće kao što izlaze tvoje sestre. Ne majke vjernika, nego tvoje sestre. Pa kaže, hač sam obavila. Hač je, u mogućnosti, obaveza čovjeku. I umru sam obavila. Po nekim islamskim činjacima također i umra je obavezna. Allah mi je naredio da boravim u svojoj kući. I ja neću da budem nepokorna Allah. I kažu, kako se bilježi, nije izašla iz svoje kuće nikako. Jedino kad, su je iznijeli, kada je umrla, njenu dženazu. Nije izašla osim tada. Zato su te generacije koje se nikada neće pojaviti više. Generacija kao generacija. Koja se na istinski način prihvatala jer šerijetskih, šerijetskih predanja. Kaže šehol Islam ibn Taymiyyah rahimehullahu ta'ala ženi dakle nije dozvoljeno da izađe iz kuće svoga muža bez njegovog izona bez njegove dozvole, ukoliko bi izašla iz kuće svoga muža bez dozvole bila bi prije svega nepokorna prema Allahu, poslaniku, a zatim i svome, zatim i svome mužu. I zaslužuje smitovito s njima, zaslužuje da bude kažnjen, ukoren. Čak pojedini islamski učinjaci kažu da tada spada obaveza izdržavanja žene. Samo ukoliko izađe iz kuće bez pitanja svoga muža. Zbog svega ovoga žena također ima ogromna prava. Zbog toga što treba da boravi u kući, ima također pravo da joj sve obezbijediš u kući. Neka ne, ne se otkud sad to, kako ću ja boraviti svo vrijeme u kući. Ti, ah i moj, treba da joj obezbijediš sve. Da joj ništa ne fali u kući. Zbog čega onda? Koja onda potreba da izlazi iz kuće? Ako se razboli, normalno, ili hoće u džamiju i ostalo. Ali da onako ide u izlet, da čaršijom hoda, nema potrebe za Ako hoće da živi u islamskom braku, ako želi da ona djeca poslije ne, ne, žale za ocen ili za majku. Zatim, pravo muža kod žene jeste da kada god je pozove da ima odnos s njom, da mu se odazove. Naravno, to koliko je žena čista. Nema, dakle, menstruaciju ili nakon porođaja. Taj period ne nalazi se u njemu. Došlo je u hadisu da kada muž pozove ženu u postelju, pa ona odbije i on zanoći srdit da je meleki proklinju sve dok ne osvane. Kod Buharije, kod muslima hadis. Kod kod muslima hadis. Kada muž pozove ženu u postelju, pa ona odbije, ode u drugu sobu, spava u drugoj sobi, odbije, pronalazi nekakve razloge, pronalazi koliko hoćeš razloga, ali ti trguješ sa Allahom, Allah dobro zna. Ja, ti, mi ne znamo šta je u prsima naših supruga. Mogu da izmišljaju razloge. Možda se smijete i možda nema potrebe da toliko govorim, ja smatram da ima potrebe najveći procenat brakova je upravo zbog ovoga, zbog odnosa. Ona se žali nije zadovoljena, on se žali nije zadovoljen. Brakovi pucaju. Gledaju se drugi, gledaju se druge. Svašta se čini od svakakvih od nas. Svega ima. Zato kažem, nažalost, crna hronika upravo iz muslimanskih brakova je dakle, najcrnja. Kod Buharije, kod muslima, da je meleki proklinju sve dok ne Zatim od prava muža jeste da žena, njegova supruga, ne pušta nikoga u kuću njegovu bez njegove dozvole, njegovog zadovoljstva. Ako žena zna da je muž zadovoljan, nema nikakve smetnje, neće se naljutiti, da joj dođe ta i ta, ne mora ga pitati. Ako je nekada upitala, može li mi doći ta i ta kona, pa on rekao, nema smetnje, dobro je, hajrli, ako Bog da neće od nje zabolit glava, nećeš nešto čut loše, Dakle, ne mora ga svaki puta, e, onako ona hoće da mi dođe. Ne mora svaki puta da zove. Međutim, ako ne zna, treba da pita. Nije dozvoljeno, dakle, da pušta u kuću bez dozvole svoga muža. Došlo je u hadisu da je rekao Allahu poslanika alihi salacom i žena ne pušta u kuću svoga muža osim sa njegovom dozvolom, kako je došlo kod imama muslima. Kod imama muslima. Zatim, također od prava muža kod njegove žene jeste da ga pita kada hoće da posti dobrovoljni post. Kada hoće da klanja dobrovoljni namaz. Da traži dozvolu za to od muža. Pogotovo za post. Dobrovoljni post. Ako je on prisutan. Misli se ako je čovjek prisutan kod kuće. Ako je negdje na putovanju, treba njemu vremena da dođe kući. Neće nikako možda danas u toku dana doći. Nastupit će akšam, Dakle, zna se, nemoguće je da dođe, onda nema potrebe da ga tada pita. Nije prisutan kod kuće, ne može da dođe do akšama, žena može da posti dobrovoljni post bez pitanja svoga muža. Ali ako je tu, pored nje, nije na postu, pogotovo kod kuće, onda mora da ga pita za dobrovoljni post. Hm. Spomnio sam ovdje na Hadijsku debu Dauda i kod drugih kako žene znaju spakovati. Došla Allahovom poslaniku, alihi salosam i kaže, Allahu poslaniće, on me tuče dok sam ja na namazu i traži od mene da prekinem post, ja postim. I on klanja tek kad sunce izađe. Ha, to, to čovjek kad čuje, rekao bi najgori. Najgore je stvorenje. Tuče me ja na namazu. On me udara. Postim, traži od mene da prekine post. I što se tiče njega, klanja sabah kad sunce izađe. A bio iz težačke porodice. Čitav dan guli, radi, guli, radi. Dođe kući ona klanja dobrovoljni namaz. Pa ja tebe poželio, ona oduži. Ili dođem ranije, ona posti. Kaže čovjek, a pojašnjava poslije. Jeste Allah poslije, vam nema prava kod nje. Posti i ne pitam. ja željam nje. Treba mi žena. I kad klanja, oduži. Potpuno druga, druga priča. Dakle, žena kada hoće da posti, dobrovoljni post treba da, da pita svoga muža. Također, dakle, da ne udjeljuje iz njegovog imetka osim s njegovom dozvolom. Ili kao i kod prethodnog, ako zna da je zadovoljan, ako zna da ga njenog muža to čini sretnim, da je zadovoljan, da je sretan ako žena podijeli u njegovo ime bez njegovog pitanja, nekom je sadaku, neko dođe na vrata, traži i on je zadovoljan time da i on kod kuće podijelio bi ili joj je rekao ako neko dođe dadni u dijeli, ne mora dakle zvat ga, ne mora pitat ga je li slično. Zatim, Pitanje s kojim žene često znaju polemisati je li dužna žena da služi svoga muža i djecu. Hm. Pa su tamo negdje iščačkale da je neko od rekao da ne mora. Da muž mora da obezbijedi služavku, da služi njega, i djecu, i nju. Ima mišljenje, međutim, daleko od ispravnog. Daleko od ispravnog. Ima mišljenje, daleko od ispravnog. Možda da nije kakva žena izdala to mišljenje. Dakle, kako kaže šehol Islam ibn rahimahullah ta'ala, to je skroz slabo mišljenje, ispravno je dakle da žena hizmeti svome mužu i djeci. I poznati su nam brojni primjeri iz tih prvih zlatnih generacija da su sahabike hizmetile svoje muže. Fatima, radijallahu ta'ala jedna od najboljih žena na Dunjaluku, hizmetila je Aliju, pripremala hranu, poznato je da imala žuljeve ili tako na rukama, zbog čega je tražila od Allahovog poslanika alihi sam da joj da nekoga od sluga, od robova, a nije mogla više. Imala je žuljeve. Zatim Esma, kćerka Ebu Bekra radijallahu talana koja je bila udata za Zubeira. Tako, nju je sreo Allahov poslanika alihi sam sa ashabima pa rekao popni se kada je vidio kako nosi teret na leđima. Dakle, hizmetile, služili. Pa isto tako, dakle, i sve žene nakon njih dužne su da hizmete služe svoje muže. Da vodi računa, dakle, o svojoj časti, a takav način vodeći računa o časti svoga muža. Da vodi računa o časti svoga muža kako? Tako što će voditi računa o svojoj časti. Tako što će se propisno pokriti svoje tijelo i svoju ljepotu čuvati samo za svoga muž. Za njega se udala. S njim živi. Allah je naredio da se on uz nju smiri, ne neko drugi. Allah propisao joj brak i ona stupila u brak da se muž uz nju smiri, a ne neko drugi da smiruje svoje poglede na njoj. Dakle, da vodi računa o svojoj časti. Kao što Allah dželle kaže: "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil bima hafizallah." I častite žene su one žene koje su pokorne, poslušne i koje hafizat čuvaju svoja stidna mjesta, odnosno čuvaju svoje tijelo. Poznato je, jeli, žena je sva stidna, odnosno žena je sva avret Zatim da bude zahvalna svome mužu na svemu onome što je on obezbijedi, što je on priskrbi, što je on omogući od njenih prava, da bude zahvalna mužu. Jeste, Allah ga je obavezao time, on je nastojao da bude pokoran Allahu, da izvrši ono što mu je Allah naredio, ali ko se okoristio tim? Okoristila se žena. Treba dakle da bude zahvalna svome mužu na tome. Da ne prigovara, kao što rekao, nekada čovjek neće biti u mogućnosti da ispuni to pravo. Iako je Allah naredio, međutim nisu svi ljudi, nismo svi isti. Neko može lahko, može teško, neko u određenom periodu ne može nikako da ispuni to pravo. Žena treba da razumije. Ne smije da ga opterećava time. Da bude zahvalna. Kao što se od muža traži da ono čime nije zadovoljan da pređe preko toga. Da zažmiri i da gleda u osobinu koja će ga zadovoljiti, s kojom će biti zadovoljan. Isto tako i žena. Ako muž je nešto udovoljio, neka prava obezbijedio, druga nije, ili teško, s mukom popola, kroz izvjesno vrijeme bit će, takve ne smijemo prigovarati. Neka bude zahvalna na onome što joj je što joj je obezbijedio. Došlo je u hadisu Allaha ibn Amra radijallahu anhuma rekao Allahu rehi alihi salatu sam Allah ne gleda u ženu koja nije zahvalna svome mužu a ne može bez njega Allah ne gleda, odnosno neće pogledati ženu, takvu ženu na da danu koja nije zahvalna svome mužu na onome što je obezbijedi, a ne može bez njega. Ima i žena vrlo brzo, daj mi talak, daj mi razvoj. Haj, dadnio ovaj je talak, razvede se, ode kući, ode kod roditelja, vidi kako je živio. Kroz sam dana, Ne može bez njega. A nije mu zahvala na onome što je čovjek trudio, se vidi, se radi, nastoji da obezbijedi. Pa nekada ne može, može odmah da to bude razlog razvoda, razvoda I poznat vam je dobro hadis u kojem područje hadis kada je Allahov poslanik Alihi Salaca vidio džennet i džehennem kada su mu prikazani u namazu jeli, i u drugim situacijama jedna od tih je u namazu, pa je rekao da je vidio najmnogobrojnije stanovnike džehennema da su, da žene. Da su žene. Pa pitaju ashabi zbog čega? Allahov poslanik. Kaže zbog kufra. Bi kufrihim. Tako kaže poslanik Ali Kažu zbog kufra, zbog nevjerovanja u Allaha, riječ kufra ima mnoga značenja. Osnovno značenje je prekrivanje, skrivanje, nepokazivanje, Jel'i? ne, već je zbog kufra, poricanja također, već zbog poricanja svega onoga što je muž obezvijedio, zbog nezahvalnosti svom mužu. Zbog toga, kaže poslanik Ali Salsom, vidio sam da su najmnogobrojniji stanovnici džehennema žene. Zbog čega? Zbog toga što poriču dobro svojih muževa. Tu će žene uvoditi u džehennem. Pa nije mala stvar. Zato pamet u glavu. Zatim, da se uljepša svom mužu. Pravo muža kod žene jeste da se žena uljepša za njega. Ali tako i ti da joj kupiš odjeću. Tako. Jer će doći od prava žene kod muža jeste da joj obezbijedi stan, kuću, krov nad glavom, hranu, piće, odjeću, obuću. Ne ono može se žena uljepša, dotjerat, nema šta obući i ostalo. Pa dakle, od naših prava kod žene jeste žena ako je ima da se uljepša, da se dotjera. Došlo je u hadisu koje su to najbolje žene. Eju nisa hajir. Tako poznat hadis. Pa između ostalog poslanik Alihi Salotan spominje da kada je muž pogleda, obveseli ga svojim izgledom. Razveseli ga. Drago mu bude. Pa dakle, to je od prava. Služit ćemo se, živimo na dunjalku, život na dunjalku nije lahak. I ne trebamo jedni drugima otežavati još, Dodano. Zato je Allah dželovala propisao brak. Ti koji si razumniji, tvoj razum potpuniji, a ona osjećajnija, slabijeg razuma, ti manje osjećajan, jedno drugo upotpunjavati. Pa tako, dakle, i kod ovog slučaja. Zatim da ne prigovara svome mužu ukoliko ona prebaci nešto na njegov konto. Ako ona udjeli na njega, ako mu ona posudi novac, dođe žena sa imetkom od babe, ima tamo one kartice pa skine i prebaci nešto na tvoj konto, nije u redu da prigovara. U osnovi, vjernik ne bi smio nikome prigovarati na učinjeno dobro, je tako? Tako je došlo u suri Al-Baqara, قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَوْهَا اَذَا lijepa riječ i oprost, prelaženje preko učinjenog dakle prijestupa bolji je od sadake, bolji su od sadake koju prati prigovor. Kada ti dođe neko na vrata, dok odmaraš, u vrijeme kada odmaraš, spavaš i on valiju na vrata štokove, hoće da izbije, kuca, kuca, kuca i ti izađeš, čovjek traži. Da mu pređeš preko toga što te uznemiravao u to vrijeme, i da mu kažeš lijepu riječ, da mu oprostiš, da mu kažeš lijepu riječ, bolje je nego da mu dadneš da kažeš nikad više ne dolazi na vrata. Dadneš mu i poslije prigovaraš. Ili ga sretneš i kažeš, ha, kakvo tvoje stanje, sad popravo tvoje stanje, znaš da sam ti dao. Gdje je ono što sam ti dao? Nije dozvoljeno nikome da se prigovara, pa za žena nije najpreča? Za žena nije najpreča? I muž. Dakle, ako si dala nešto svome mužu, osudila, dala, nemoj da prigovaraš. I obrnuto. Dakle, sljedeće je da bude zadovoljna s malim. jesi čula šta kažu? Da bude zadovoljna s malim, da ne preopterećuje svoga muža preko njegovih mogućnosti. Allah dželle kaže li yunfiq du sa'atin min sa'ati. Wa man qadira alayhi rizquhu Onaj koji ima mnogo imetka neka udjeljuje mnogo na svoju porodicu. Ali onaj kome Allah je li ograničio njegove mogućnosti neka dadne onoliko koliko može. Shodno svojim mogućnostima doista Allah nikoga ne preoptereće. A pa zato kažem jedna od bitnih stavki u našim životima moramo da budemo dakle zadovoljni jedni s drugima, da prelazimo kada primijetimo da nismo u mogućnosti da prelazimo jedni, drugima. Poznat vam slučaj, ne bih htio da ponavljam mnogo iz onog predavanja, možete se vratiti, ali Ebu Darda radijallahu talan kada je oženio se, rekao je svojoj supruzi, ako te nekada naljutim, budi zadovoljna sa mnom, a ako ti mene naljutiš, ja ću gledati da budem zadovoljan s tobom, samo tako nam brak može obstati. Ako se budemo jedno drugome inatili, ha, nisi mi obezbijedio ovo, nisi ovo, a ti nisi izašla kako trebao, kako je odjeći, nisi se izašla kada si perutala piliće i ostalo, jedno drugom budemo inatili se, nema braka. Nema braka. Dakle, treba prelaziti. Kao što kaže Imam Ahmed Rahimehullahu ta'ala, lijepo, od lijepog ponašanja, devet lijepog ponašanja je u prelaženju preko greša da pređeš svoje ženi preko greške koju, koja nije greška u vjeri. Da pređeš preko greške koju ti je učinila ili propust, nešto nije učinila, a trebala je da je učini i slično. Pređi preko toga. Došlo je u hadisu, jeli, da je rekao poslanik Alihi Salusan, neka vjernik, misli se u ovom hadisu, muž i žena, misli se, na njih dvoje. Neka vjernik ne prezire vjernicu, ako bude prezirao neku njenu osobinu, ne bude zadovoljen nekom njenom osobinom, neka pogleda u drugu osobinu koja će ga, koja će ga zadovoljiti. Samo tako će brak opstati. Zatim, da ne čini ništa što uznemirava svoga njenog muža. Dakle, od prava muža kod njegove žene jeste da ne čini mu ništa što će ga uznemiriti. Što će narušiti njegove emocije, osjećanja, zdravlje i ostalo. Dakle, sve ono čime on nije zadovoljan, jer je njegovo pravo kod nje ogromno. Džennet ili džehennem. Došlo je u hadisu, Allahov poslanika, sam da je rekao, neka jedna žena ne uznemirava svoga muža na dunjaluku, jer doista kada ga uznemirava na dunjaluku, njegove Ahiretske pa žene kažu Allah te ubio, on je samo privremeno dehil, to se kaže za onoga koji je kratko vrijeme. On je samo privremeno kod tebe i samo što nam se nije vratio. Ne uznemiravaj Allah te ubio. Pa neka žene ne dozvoli se prije svega da njihov gospodar bude srdit na njih. Zatim, dakle, i te druge žene, ahiretske žene, budu srdite. Neka budu naše supruga, neka se takmiče sa hiretskim ženama. Neka se takmiče sa hiretskim ženama. Neka nastoje a, da im budu zavidni hiretske žene. Na njihovoj pokornosti svojim muževima, na hizmetu i ostalo. A ne, Allah te ubio, opasni su riječi. Zatim, da nastoji da održi brak. U braku mora biti problema. Brak nije zanimljiv ako nema problema. Mora biti problema. Nema ni jednog braka da u njemu nema problema. Najbolji brak koji se ikada živio jeste brak Allahov poslanika alihi salucan. Bilo je i u braku Allahov poslanika alihi salucan s njegovim suprugama bilo je povišenog glasa od strane supruga, traženja i ostalo. Poslanik alihi sam nikome nije činio nepravdu od svojih žena, ali kao što rekao, emocija, osjećanja, ponesu, pa se tražilo od njega, ne udjeljuješ nam dovoljno, više voliš Ajšu. Poslanik Alihi Salatu sam je, ko što je dao Ajši, dao je i svakoj drugoj ženi. Da njoj, dam svakoj drugoj. Nije dao dirhem, srebrenjak viška Ajši. Dao je onoliko koliko je dao i drugim ženama. Nije činio nepravdu, međutim, žene su, kao što rekao, emocije ponesu, pa tražile i tražile. Zato, dakle, žena treba da nastoji da održi svoj brak, da očuva U braku mora biti problema. Zakasni, ne dođe na vrijeme, ne dođe nikako, ne znam, ne ispunio je ovo, ne ispuni ono, ne smije se žena i nadu, pa kaže, ha, nisi ti meni, neću ja I gotovo. treba da nastoji da održi brak. Brak je jedno od Brak je velika Allahova blagodat. Jer i mnogo šta drugo šta žena dobiva tim brakom zbog toga treba žena nastojati da očuva brak. Ima brakova koji se ne čuvaju i koji se ne žive samo zbog ljubavi. Eto mi tako kažemo, jer ovi drugi ljudi koji nisu praktičari vjere, mi kažemo da su džahili, ili tako? Mi često termin koji koristimo za njih, džahili. Svima nam je to poznato, tako da ne bježimo od naše stvarnosti. Ali šta ta žena džahilka svašta pretrpi u svom životu? Koliko bude prebijena, pretučena, pod dejstvom alkohola i ostalo i opet živi. I rađa djecu. I, ne znam, muž na putovanju dođe možda u mjesecu jedan put kući. Ili dođe u godini dva, tri puta kući. I živi i dalje održava brak. Trpi, trpi, trpi. Kod nas jedno, nikada tebe nikakvog hajra nisam doživio. Razvod braka. Podnosi. Hoće da se rastane. Ne. Dakle, žena treba da nastoji da očuva Počuva svoj brak. Pogotovo, dakle, pogotovo ne smije da pomišlja na razvod braka, jer trgujemo sa Allahom. Allah dobro zna šta je u nama. Nemojmo nikada ovo zaboraviti. Možemo se jedni drugima pretvarati, govoriti ko smo, šta smo, kakvi smo i ostalo. Kona, jeli, imate tamo na Facebooku, u sobi uzeo telefon i skače, sluša muziku, babo on on njega zavrat pokret, nije ušte kibla na tu stranu. Može se pretvarati meni petom, desetom, kome god hoćeš, ali Allah. Pogotovo, dakle, žena da traži razvod braka, a nema osnovanog razloga. Možda zagledala se u nekog drugog, ha? Zato što je izlazla iz kuće. Zato što je svašta u kući gledala. Ubacili smo šeitana, deđala, čoravog, jednokog, ubacili smo televizor i onda nemamo kontrole na tom televizoru. Jedan ušao u kuću i vidi oblik usana na televizoru. Pa kaže, čirko živa bila, šta je to radila, kaj nisam ja, nego mama. Nisam ja, nego mama. Poljubila tamo nekog, neku facu. Smijemo se, ali možda se to dešava i desi i nekome i od nas. Pa dakle, traži razvod braka, hoće da se rastavi, spominje razloge, međutim sve je to neosnovano. Može meni, tebi, petom, desetom, nije nikakav problem. Međutim, kaže poslanik Alihi Salocom, koja god žena bude tražila razvod braka bez opravdanog šerijatskog razloga, poznati su ona tri, jeli? Tri razloga, zbog kojih žena može da traži razvod braka, u osnovi je muž taj koji daje razvod braka, ali žena iz određenih razloga, ova tri razloga, može da traži razvod braka, to se dakle zove sporazumni razvod braka, koja god žena bude tražila razvod braka bez opravdanog razloga, ona neće osjetiti miris dženneta. Pa učenjaci se razišli po pitanju tumačenja ovoga hadisa, pa jedni kažu neće nikako ući u džennet. Tako kažu jedni, iako, dakle, ovo nije djelo koje ženu izvodi iz vjere, tako? A ovi drugi su rekli, ući će u džennet, ali će joj biti uskraćen miris dženneta. Boravit će u džennetu, ali neće osjetiti miris dženneta. Pa dakle, i ovo drugo mišljenje da se uzme u obzir, nije nimalo lako. Nije nimalo lako. Hm. I sljedeće, odnosno zadnje, što ću spomenuti, ako, kao što rekao na jednoj i na drugoj strani mnogo, da kada umremo da iza nas čekaju četiri mjeseca i deset dana da se ne udaju, da čekaju četiri mjeseca i deset dana, poslije imaju pravo da se udaju. Kao što je poznato, ili Allah dželavala o tome govori u <clears throat> suri Al-Baqar. Kao što onaj, je li rekao ženi, znaš, ti čim umreš, ja se oženiti. Oh, koliko me voliš! to dokaz da me voliš. Čim ja umrem, moje oči sklope, što kažu, ti ćeš se oženiti. Pa kaže, ja kad umrem, ti se oženi, ali ima onaj propis, kaže, ja sam ja pogriješio, nisam ja rekao, četiri mjeseca i deset dana. Kaže, ali ima propis, moraš čekat bona tri mjeseca. Uh, kaže, zar je toliko puno? koliko na njega voli. Zar je toliko puno? Ha, smijemo prijeći na drugu polovicu. Prava žene, a brzat ćemo, nema puno vremena, evo. Prava žena kod muževa nešto se znaju Da lijepo živimo sa svojim ženama. Da lijepo živimo sa svojim ženama. Da se obhodimo na najljepši način sa svojim ženama. Poznato vam je da je došlo u hadisu hajrukum hajrukum li ehli. I ovaj hadis ima i druge citate. Najbolji od vas jeste onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji kaže poslanik alihi Salocan prema svojoj poroci. Dakle, spomenuo je kako biti najbolji. Poslanik alihi Salocan spomenuo je dijelo koje ako budemo činili, kako da budemo najbolji kod Allaha. I spomenuo je uzora koga slijediti, kako da to dijelo uradimo. Pa je rekao, ja sam od svih vas najbolji prema svojoj poruci. Dakle, postupajte onako kako sam ja postupao prema svojim suprugama i bit ćete najbolji kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zanimljiv citat, verzija ovog hadisa kod imama Tirmizije, šeha Albani ga ocijenio dobrim, gdje kaže poslanik alaihi salatu sam ekmelul mu'minine imana ahsanuhum huluqa. Vjernici sa najpotpunijim imanom jesu oni koji su najljepšeg morala. Zatim teče ovaj dalje hadis. I najbolji od vas jeste onaj koji je najbolji u ovom citatu prema svojim supruga prema svojoj ženi. Pa se kao lijepo ponašanje spominje obhođenje prema ženi. A lijepo ponašanje jedan je od razloga upotpunjavanja imana. Hm? Pa dakle, nije od nas najbolji onaj koji zna najviše Korana. Niti onaj koji je najučeniji. Niti onaj koji je najsposobniji. Marifetlu kapun pun i ostalo. Veza, uvezat što god hoćeš. I ne povezan onaj koji je najbolji kod svoje porodice. Kažu učenjaci kod babe, kod mame, kod žene, kod djece. Često se spominje žena, supruga, ali međutim pod ehlom misli se i babo i majka. Pa dakle može ovdje sjest ja peti i deseti i mogu vam lijepo vazit, slatke riječi upućivati, možemo se smijat, ali da neko ode mojoj mami, mome babi ili mojoj ženi i počne pitat kakav je, rekli bismo ne sramoti nas. I tako je svaki od nas. Mi se mnogo trudimo jedan oko drugog, zbog ovog nama nema napretka, ja kažem. I ubijeđen sam. Allah najbolje zna, ubijeđen sam. Kad mi popravimo svoj odnos prema babi, prema majici, prema ženi, prema djeci, ićemo naprijed. Mi se trudimo sa svima drugima, ovoliki osmije. Ne samo od duha do nego ovoliki jedan drugom kad se sretnemo ama lijepe riječi biramo, ne smije se okliniti ni jedna druga. Ali kada uđemo, potpuna druga suprotnost, sušta suprotnost kada uđemo u svoju kuću. Zato nam nema. Kaže poslanik Alihi Sopsan, najbolji od vas kod Allaha. Ako hoćete da budete dobri, a najbolji kod Allaha morate biti najbolji, najbolji prema svojim ženama. I Allah nam je i naredio. Nije to dakle, hoću li ja biti prema svojoj ženi dobar ili neću, hoću li podviknuti ili ću joj reći lijepu riječ, hoću se namrgoditi ili ću joj se nasmijati. Allah nam je naredio, Allah koji nam je naredio i namaz, koji nam je naredio, evo, sada u mjesecu Ramazanu, post. Isti Allah vala naredio nam je وَعَشِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُفِ I s njima lijepo živite. I s njima lijepo živite. Možeš znati Kur'ana koliko hoćeš, ne dizati se sa kožice, postiti svaki drugi dan, nisi prema majci, babi, ženi, djeci dobađavati. Čabati. Zato lijepo ponašanje, a vidjeli smo u kojem kontekstu se spominje lijepo ponašanje, za koga se veže. Ne može ibadet bez lijepog ponašanja. Trudit se u ibadetu, obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala, omalovažavati, zapostavljati prava Allaha i robova ne vrijedi. Poznat vam je dobro hadis Muflisa, Ebu Hureyre, radijallahu tamo prenosi Ebu Hureyre, hadis Muflisa kod imamo muslima, doći čovjek s namazom, postom, zekatom, sve primljeno, ogromno. Na kraju, na dno džahnama. Najdublje slojeve džahnama će biti bačen, zato što je udario, opsovao, ukaljao nekome čast, potvorio, slagao na nekoga i slično. Zato, dakle, od nas se traži da lijepo živimo sa svojim suprugama. Kao što se od njih to traži, isto tako traži se i od nas. I njima pripada prava isto koliko imaju i obaveza. Kao što imaju obaveze, imaju i prava. Imaju obavezu da prema nama se lijepo obhode, imaju i pravo. Da se mi prema njima lijepo obhodimo. Zatim od njenog prava kod nas od prava tvoje žene kod tebe i moje žene kod mene jeste da joj obezbijedimo stan, da je izdržavamo, da joj obezbijedimo odjeću, stan, hranu, piće, shodno našim mogućnostima. Na to nas obavezuje Allah dželala. Jedan kaže, oženio se, kaže, nije meni žena prilikom sklapanja braka uvjetovala da izdržavam ja. Ahmaka, majko. Pa želiš da živiš sa ženom, da nemaš nikakvih troškova. Sa želiš doći u tamo vamo, samo ko gost, turizam. Kaže, nije ona meni uvjetovala da je izdržavam. Pa Allah ti uvjetovao. Čim stupiš u brak, moraš da izdržava ženu. Došla je od babe, nije više s babom, s majkom. Došla je, moraš joj obezbijeti kuću, kao što mi je poznato. Islamski učenjaci govore, može li žena Žena odlučuje po tom pitanju. To je ženo pravo, hoće li stanovat s tvojim roditeljima ili neće. To je njoj dato pravo. Ona može da izabere, da kaže ja neću da živim, ti si dužan da meni obezbijediš stan, da ja živim, da sam komotna, da sam slobodna u svom stanu. Neću niko da živi tu samo. Sad to ne znači da žena, aha, čuo si, odma tražim sutra stan. Treba razumijevati mogućnosti, trebamo razumijevati, ali treba da se zna da je to od njenog prava. Pa sad još kaže, nije ona meni uvjetovala, da je mi izdržavam da je obezbijedim stan i ostalo brojni kuranski ajeti i hadisi Allahovog poslanika alihi salatu sam na to upućuju. Kao što smo čuli kuranski ajet, neka onaj koji je imućan mnogo udjeljuje na svoju porodicu, a onaj koliko ima mogućnosti, dakle čije su mogućnosti jeli, smanjene, skučene, koliko je u mogućnosti. Kaže poslanik alihi salatu sam, bojte se Allaha po pitanju vaših žena, doista su one zatočenice kod vas, zarobljenice kod vas, vi ste ih uzeli na emanet od Allaha subhanahu wa ta'ala njihove spolne organe ste dozvolili sebi Allahovom riječju, zato je na vama da ih hranite i da ih oblačite shodno jeli, svojim mogućnostima kako je običajeno. Muavi al-Kušeiri radijallahu ta'ala prenosi da je upitao Allahov poslanika alihi salacom šta smo dužni prema našim ženama, pa je rekao da je nahraniš kada sebe hraniš, da je obučeš kada sebe oblačiš, da je ne udaraš po licu, da ju ne govoriš e, ružne riječi, jeli? i da je ne izbjegavaš osim u svojoj kući. Ako se dođe do razmirice, svađe, nema iz kuće, neće problem tako. Ako već moraš, ne možeš, vidiš dakle da samo se svađa povećava, idi u drugu sobu. Idi u drugu sobu, a ne dakle iz kuće I poznato nam je prejasan hadis koji presjeca svako razilaženje. Ako kažemo da ima razilaženja, ali to dolazi dakle od ovakvih malo prije spomenuti. Kada je Hind davajući prisegu u Mekki, kada je Allahov poslanik alihi sam ušao u Mekku i kada su muškarci dali prisegu Allahovom poslaniku ali prihvatili islam, onda su žene u skupinama, skupina po skupini, jedna za drugom i na kraju u zadnjoj. Poznato je šta je Hind šta je bila i šta je uradila. Pa je u zadnju skupinu, da je ne prepozna Allahov poslanika, ali želi da primi islam, želi da se spasi, da se sačuva, pa je, međutim, kada je prihvatila islam, odmah je progovorila, govoreći, dakle, bila je pokrivena, a? ali prekrivene, imaju islam, prekrivene. Pa kada je progovorila, poslanik Alihi sam je prepoznao, kada ti se Hind. Pa je sišao s jahalice i došao do njih ti si a? pa je priznala. I pita i kaže Ebu Sufjan škrt, ne udjeljuje na mene i djecu, koliko nam treba. Tad pita. Čime je prihvatila islam, ha? Meni. Esleme aflah. Kako je došlo? Ko prihvati islam, spasio se. Ona se odmah spasila. <laughs> prihvatila islam, E sad mogu da pitam. Sačuvala sam što sam sačuvala, da ne spominjem pred kamerom, ha? da pitam. Pa kaže, moj muž Ebu Sufjan je škrt, ne udjeljuje dovoljno na mene i na djecu. Imam li pravo da ja uzmem iz njegovog imetka bez njegovog znanja? Pa kaže, imaš. Uzmi iz njegovog imetka onoliko koliko je potrebno tebi i tvojoj djeci i bez njegovog znanja. Pa ako je dozvoljeno uzeti iz njegovog imetka bez njegovog znanja, koliko je onda obaveza da muž udjeljuje svoj imetak na svoju suprugu i svaki onaj koji ima imalo imana, imalo znanja, zna dakle da je čovjekov najvrijedniji meta kojeg dadne na svoju porodicu, kojeg dadne na svoju porodicu. Kao što rekao, jeli, i ostalo, odjeća, obuća i jeli, slično. Zatim, e, sljedeće pravo žene kod nas jeste da odvojimo vrijeme za njih, za žene. Da se igramo, zabavljamo, razgovaramo sa svojim suprugama, šalimo. To je njeno pravo. Trebaju i one, čitav dan su s djecom, popnu se na glavu, zvrka, trka po kući. Ne može se ona, koliko se trudila da se razgovori s djecom, ipak smiruje se sa svojim mužem i on se smiruje s njom dakle, traži se i od nas da odvojimo svoga vremena za svoje supruge. Odvajamo za sve druge, a one su najpreči. Odvajamo za svoju braću, odvajamo na poslu za kolege i ostalo. Žene su najpreće. Koliko najbolje neka svako sebi da odgovor. Koliko doista odvajamo vremena za njih. Pa se prenose brojni hadisi Allahovog poslanika alihi sallam. Zato je rekao, ana khayrukum li ahli ja sam od svih vas najbolji prema svojoj porodici. Ako ste da budete slijedite mene, da se takmičio sa Ajšom, jel tako? U trčanju. Da je vodio na putovanja, svaku, svaki puta na, putovanje je vodio neko od svojih žena. U su kod Buharije, kod muslima Ajša radijallahu talanha kaže kada bi se začuo ezan za saba, poslanik alihi salatu sam bi ustao i klanjao dva rekata kratko, brzo, pitala bih se da li bi proučio jeli, Fatihu uopšte kako je brzo klanjao, zatim bi, ako bih ja bila budna, sjeo sa mnom i pričao, razgovarao. Ako ne bih bila budna, malo bi legao na desni bok čekajući i kam. Praksa Allahovog poslanika alihi sallam nakon sabah namaza je bila da bi obilazio svoje supruge. Obišao bi sve, jeli, njihove kuće, sobe su bile oko mesčida i obilazio bi svaku od svojih supruga i pitao za stanje zatim bi ostao jeli kod one žene kod koje bi trebao da ostane taj dan ili bi odlazio, obavljao poslove koje je trebao da obavi tog dana i tako navečer posle jacije obišao bi sve žene pitao za njihove potrebe zatim bi ostao ono veće jeli kod koje bi trebao da ostane dakle njihovo pravo kod nas jeste da odvojimo vrijeme za njih da razgovaramo da se zabavljamo, da se šalimo, da ih malo razonudimo i sl. Zatim, da ih podučavamo vjeri. Rekao sam ovdje jedan put na predavanju, niste nigdje u knjigama naći poglavlje da žena podučava muža i svoju djecu. Već dakle stoji poglavlje u knjigama fikha da podučava svoju porodicu, muž da podučava svoju porodicu. To znači da trebamo na predavanja nositi svrsku jalovku. trebamo pisati, pa kada se vratimo kući, ono što smo zapisali dobro, pročitati. Ne znam kakve ste ravije, kako pouzdano prenosite. Pa zato trebate pisati ono što zapišete, to prenesite. Dakle, mi smo obavezni da se podučimo vjeri. Prije ili kasnije shvatit ćemo svi mi, i oni i dole, da je uspjeh i spas u vjeri. Ali vjera ne može tek tako lahko čuvati se, graditi se, opstati u vjeri tek tako lako. Mora da se vjera uči. Prije ili kasnije shvatit ćemo svi da je spas i uspjeh u vjeri. Zato dakle trebamo vjeru učiti. Školujemo se četiri godine, neki i više, a ne možemo doći sedmično na predavanje. Na predavanje iz vjere od koje nam ovisi vječnost. Nemojmo misliti da je vjera tako lahka. Inna se nulqi alejke qavlen thaqila. Kada je bio upitan imam Malik, pa mu je rekao onaj koji pita, sada ću tu pitati lahko pitanje. Lahko ću ti postaviti pitanje, nema lahkog pitanja. Nema lahkog odgovora. Nije tako lahko odgovoriti. Allah je rekao poslaniku alihi salacom, mi ćemo ti objavljivati težak govor. Težak govor. Nije da neko ne bude zastrašan, nije vjera teška za praktikovati, ali treba da se nauči. Treba da se vjera nauči. Zato dakle trebamo učiti vjeru, mi moramo biti naučeni da bismo podučavali njih. Nije svako u mogućnosti da dovede svoju ženu na predavanje. Ali ako on dođe na predavanje, neka prenese obavezno dakle ono što je naučio svojoj ženi. I dobro nam je poznato da nam je to svima obaveza da podučavamo druge koliko smo u mogućnosti. Jel? Kako Hadžija spomeni, i dostavite od mene makar jedan ajet, došlo je u hadisu, dostavite od mene makar jedan ajet drugima. Pa oni su najpreče. Žene i naša djeca su najpreče. Zatim, kao što rekao, da ono čime nismo zadovoljni, da pređemo preko toga. A da gledamo, dakle, osobine s kojima smo, s kojima smo zadovoljni. Da ne tučemo žene, jer su stvorene od našeg krivog rebra, od rebra muškarca. I to što su one takve, mi smo krivi, jer od našeg krivog rebra je. Pa nemoj da je tučeš, da kažeš, hodi vam. Ja ću tebe popraviti. Problemi u braku dolaze zato što muško nije shvatio što znači muško. Kako biti muško? Misli da je muškost u zavrtanju rukava i treniranju na ženi, u sparingu sa ženom, to muškost. Muškost je da pređeš, da saburaš. Ti saburajući na njoj saburaš na sebi. Ona je od tebe stvorena. Saburaj na sebi i saburaj za sebe. Saburaj za sebe. Poznat vam je onaj učenjak Ebu Usman saburi Od ranih godina, od mladih godina počeo da traži znanje iz vjere. Bio na halkama. Pa ga primijetio jedan dido. Krenuo na hač. I prije nego li je krenuo, došao njom. I kaže, eto sinko, ja te zapazio usput, nisput stalno. Sveska, čitabi, svidio si mi se plaho. Ja idem na hač. Ne znam hoću li se vrat. Imam kćerku, volio bih je udat za tebe. A ovaj je bio stidljiv. Kaže, prihvatam. Kaže, kad mi je doveo, kaže, vidio sam da je slijepa u jedno oko. Ne vidi. Da je, da Allah sačuva izgleda. Lice. I još hramlje na Ali kaže, toliko me je voljela. Hizmetila i voljela da da nije obaveza namaz u džami ne bi mi dala izaći iz kuće. Kada hoću da izađem na namaz, zalijepi se za mene. Teško se raste od mene. Pa zbog te njene ljubavi ja sam nastojao da se prema njoj obhodim kao na najljepši način. Kaže, a živio sam kao na lomači. Kakvog je izgleda? Kako izgleda? I ovo je rekao kada je bio upitan za dijelo za koje se nada da će ga uvesti u džennet. Kaže, živio sam s njom 15 godina. Nikad joj nisam dao do znanja da ima nešto u mojoj duši prema njoj. Nikad joj nisam dao do znanja. Pa dakle, gledao je u te njene dobre, dobre osobine. I to je muškost. Da saburaš. Radi ako Bog da sutra svoga, svoga dobra. A ne dakle da je ispravljaš zavrćući rukave i popravljaš. Kao što reče poslanik alihi salatu oslam, i da je ne izbjegavaš osim u svojoj kući. Dakle, ako dođe, a dođe, i mora doći do razmirice, do podignutog glasa, neusaglašavanja, jeli? Onda, dakle, da ne ideš u svoje kuće, da ih ne izbjegavaš, nego, dakle, u drugu sobu. Zatim, dakle, da vodiš računa njeno pravo kod muža jeste da vodi računa o njenim potrebama za odnosu. Mišljenje koje će ti neki reći ti si dužan da pređe, priđeš svojoj supruzi jedan put u četiri mjeseca je slabo mišljenje. Nisi griješan pred Allahom ako prođe četiri mjeseca. To je slabo mišljenje. Već je dakle ispravno mišljenje kao što ti kada imaš potrebu i kako bi sačuvao svoju čednost poziva ženom u postelju i ona ako se ne odazove čuli smo šta je sleduje. Isto tako i žena ako ima, ima potrebu mi smo dužni koliko smo mogućnosti da zadovoljimo njenoj potrebi. Nema ograničenja. Mjesec, dva, četiri. Ne. Bez dakle trebamo kao što nastojimo zadovoljiti svoju potrebu moramo nastojati da zadovoljimo i njihove potrebe. Zatim kad zatraži da izađe iz kuće, ako je u pitanju džamija, predavanje i ostalo, ako nema smutnje, ako nema fitne, ako se neće izlagati neugodnostima, trebamo udovoljiti njenom zahtjevu. Pogotovo dakle ako mi jer ide s nama, vodima i slično. Ali opet bolje je za ženu da boravi u svojoj kući. To je osnova. To je osnova. Bolje je da boravi u svojim kućama. Ako mi možemo da prenosimo, da podučavamo, u tome ima više koristi. Marljiviji ćemo biti na dersu, pisat ćemo, slušat ćemo, razumijevat ćemo kako nam je rečeno, kako bismo prenijeli, kako bismo odvojili svoje porodce. Imaćemo za to nagradu. Ovako dođu one tamo trgovinu, počnu trgovat, pričat, hoće li šta čut, neće, žene šta čuva, malovala pričaju o smijali se i ovako a ništa se nije zapisalo, ali ti kada pišeš, zapisuješ, pamtiš, prenosiš i od samog prenošenja učvršćuješ svoje znanje kada prenosiš, imaš nagradu u podučavanju, odazivaš se kuranskom ajetu, čuvajte sebe i svoje porodice od džahannamske vatre, mnogo koristi. Zatim da ne iznosiš njene mahane. Od prava žene kod muža jeste da ne govori o njoj drugima kao što nam je poznato, u Kur'an i Kerimu ne spominje se imen jedne žene, izuzev Marijeme, zato što nema muža. Pa je njeno ime spomenuto. Zato što nema muža. Nije spomenuto nijedno drugo ime neke druge žene. Nije spomenuto. Pa muž treba da bude ljubomora. Da ne govori nešto lijepo, pozitivno o ženi, a kamoli negativno. Kamo li da spominje njene mahane, ona ovakva, ona onakva, joj što nije žena nikakva, Bože sačuvaj. Već dakle, to je pravo žene kod svoga muža da šuti, da ne gleda u to, da pogleda u nešto s čim je Kamo li dakle da govori o drugom. Zatim da se on uljepšava za nju kao što voli da se ona uljepšava za njega. Od prava žene jeste da muž obuče lijepo odjeću, da se namiriše, da pojede porciju ćevapa s lukom, jel, kad dođe u drugu sobu mora ići. Pa ponesi onda i njoj bare. Ja. Kao što je rekao Đalla Vala, vole hunne mislu levi alejhinne bil maruf. I one imaju prava kao što imaju obaveze. Pa kao što volimo da se one uljepšaju za nas, volimo da ne, čuju, da ne čujemo neugodni miris od njih, isto tako dakle, i one imaju pravo kod nas. Da imamo lijepo mišljenje o svojim suprugama. imamo lijepo mišljenje o svojim suprugama. Počesto a, razlog koji može dovesti na kraju i do razvoda braka jeste prekomjerna, prevelika ljubomora. Dakle, treba dobro voditi računa. Ljubomora mora da postoji, ali prevelika ljubomora može da dovede do razvoda braka. Zato treba čovjek da ima lijepo mišljenje o ženi. Kada ode od kuće, kada ostavi ženu kod kuće, a ima lijepo mišljenje o svojoj ženi. Neki, kada hoće na put, na duže putovanje, ostave stvari u stanu, na određenom mjestu i kad se vrate, prate, jesu one stvari na istom mjestu. Malte ne gleda na onaj prag, vidi se čiji otisak ili se ne vidi. Prašina, nek ima prašine, bolje da ima prašine, jesu. Prevelika ljubomora, samo čovjeka razdire. I na kraju može i da dovede do razvoda braka. Dakle, treba čovjek da ima lijepo mišljenje o svima. Naša majka, babo, žena, oni su najpreći. Tako, zabranjeno nam je da imamo loše mišljenje, sure ili to ne I druga prava, o tom potom ako Bog onaj ko se bude, znači ko se bude, onaj ko je oženjen, dakle neka, neka se podučava, neka proširuje, dakle, ovu tematiku kako bi doista između njega i njegove supruge ili između nje i njenog muža vladala ljubav, samilost, sloga, kako bi se smirivali jedno u drugo i kako bi živjeli u jednom od Allahovih znamenja, Allahovih ajeta.